Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Անտունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում Այսօր տեղի ունեցել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի անդրանիկ նիստը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետները կորոշվեն համանախագահների տարածաշրջան այցի ժամանակ։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունում է Իրաքյան Քրդստանի անկախության հանրակրվեի անցկացումը։ Արցախում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 17.2%-ով։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է արևածաղկի βέρքահավաքը։ ԱՄՆ կոնգրեսականները կոչ են անում պատժել Ադրբեջանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ շնորհավորական ուղերձ է հղել Լևոն Արոնյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 27-ին ընդունել է Սատար Ղարաբաղին միության մի խումբ անդամների գազམ་ակերպության նախագահ Մարալ Ասադուրյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել կազմակերպության գործնեությունը Ֆրանսիայում, ինչը կարևոր է նաև հայրենիք սփյուռքապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Մարալ Ասադուրյանն ասաց, որ հանդիպմանը քննարկվել են միության հետ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Շատ երջանիկ ենք, որ գրցանք հանդիպել իրեն։ Շատ չէ մտնորդի մեջ տեղի ունեցավ մեր գաղափարներու փոխանակումը։ Եմանավանդ բարոնահական ներկայացուց մեզի թե ինչ է իր մոդեցումը ասես հոսաշրջության ինձևով պետք է հարաշտի մե երտա եւ մեզի համար կարեւոր էր գիտնալ թե ինչ կոնտեքստի մեջ պետք է աշխատենք։ Եվ շատ ուրախ մնացինք, որ ինքը մեզ եկլերաժ բաները դվավ, հայացքը դվավ ապակայի եւ այդ ցեվով է որ պիտի փորձենք այս մեկ շաբաթվա մեջ հանդիպիլ, հարցնել եւ մտածել եւ անգևերջ առաջարկներ բերել, թե ինչ ցեվով գնանք աճակցիլ Արցախի սփոսաշրջիկության զարգացման համար։ Սատար Ղարաբաղին միության ներկայացուցիչներին միության նախագահ Մարալ Ասադուրյանի գլխավորությամբ ընդունել է նաև արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը։ Նախարարը շեշտել է միության գործնեության կարևորությունը, որն ուղղված է Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի շահերի պաշտպանությանը այդ թվում Արցախի մասին օբյեկտիվ տեղեկությունների տարածմանը։ Կողմերը քննարկել են նաև մի շարք հարցեր, որոնք առնչվում են համատեղ ծրագրերի իրականացմանը, ուղղված Արցախի եւ Ֆրանսիայի միջև կապերի խորացմանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 26 падգամավորների մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի անդրանիկ նիստը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 7 կետերից բաղկացած օրակարգին անցնելուց առաջ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձավ նախորդ ամիսներին ազգային ժողովի կատարած աշխատանքներին, որոնք ըստ էության չեն դադարել ամռան ողջ ընթացքում։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով ազգային ժողովը պատրաստ է սկսելու նոր 6-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Նախորդ շաբաթների ընթացքում խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել նստաշրջանի օրակարգ ձևավորելու եւ դրանում արկա հարցերի նախնական քննարկումների ուղղությամբ եւ կարծում եմ մենք պատրաստ ենք այդ հարցերով մեկնարկել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նոր 6-րդ նստաշրջանի աշխատանքները Նոր սահմանադրությունը որոշակի փոփոխություններ է մտցրել նաև ազգային ժողովի կանոնակարգման մեջ։ Հավանություն տալով փոփոխություններին ազգային ժողովը հաստատեց նստաշրջանի հաշվիչ հանձնախմբի ստեղծման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, այնուհետև էներգետիկայի լիցենզավորման ու պետական турքի մասին ԼՂՀ օրենքներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու առաջարկով հանդես եկավ էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, ներկայացնելով ներկայումս գործող ընթացակարգի հարուցած դժվարությունները արտահայտությունները նախարարն ասաց. Օրինագծերի փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է էլեկտրոէներգետիկ կարգավորման ոլորտում մի շարք խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Փոփոխություններն ու լրացումները նպատակ ունեն ավելի դյուրին դարձնել հզորությունների ստեղծման լիցենզավորման գործընթացը միասնականացնելով եւ ավելի կարճ ժամկետներ սահմանելով դրանց համար։ Ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արփատ Ավանեսյանը հավանություն տվեց ներկայացվող օրենսդրական փաթեթում կատարվելիք փոփոխություններին, որից հետո 2017 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման մասին տեղեկատվությամբ հանդես եկավ ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Պետբյուջեի առաջին կիսամյակի կատարողականն իրականացվել է հետևյալ մակրոտնտեսական ցուցանիշների պայմաններում։ Ընթացիկ տարվա հունվար հունիսին գրանցվել է 14.9%-ական տնտեսական աճ։ Համախառն ներքինարդյունքը կազմել է 102.2 միլիարդ դրամ։ Համաձայն ֆինանսների նախարարի հաղորդած տեղեկատվության առաջին կիսամյակում տնտեսության բոլոր ճյուղերում աճ է գրանցվել, բացառությամբ գյուղ ոլորտի, որտեղ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 29.3 միլիարդ դրամ, 16 թվականի հունվար-հունիսի նկատմամբ նվազելով 0.5%-ական տոկոսով։ Իմի բերելով բյուջեի եկամուտներն ու ծախսերն ու ամփոփելով պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարողականը Գրիգորի Մարտիրոսյանն ասաց. Առաջիկ իսամյակում նախատեսված 14 միլիարդ 248.2 տասնորդական միլիոն դրամ սեփական եկամուտների դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են շուրջ 15 միլիարդ 790.9 տասնորդական միլիոն դրամ։ Այսինքն պլանավորված ցուցանիշը կատարվել է 10.8 տասնորդական տոկոսով գերակատարմամբ, որը իր հերթին 20%-ով ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի փաստացի ցուցանիշից։ Ընդմիջումից առաջ падգամավորական հայտարարությամբ հանդես եկավ շարժում 88 խմբակցության անդամ Գագիկ Բաղունցը, իսկ ընդմիջումից հետո Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը կառավարության անդամների հետ մասնակցել է ազգային ժողովի նիստին եւ պատասխանել падգամավորների կողմից բարձրացված հարցերին։ Նախագահն անդրադարձել է սոցիալ-տնտեսական մի շարք ծրագրերի, նշելով, որ ակնկալում է համատեղ արդյունավետ աշխատանք կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետների վերաբերյալ այս պահին հստակություն չկա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Տեղյակ եք, որ եղել է պայմանավորվածություն, որ համանախագահները պետք է այցելեն տարածաշրջան, լինեն եւ Երևանում, եւ Բաքվում։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպումների ընթացքում կհստակեցվեն նախագահների հանդիպման ժամկետները եւ հարցը կորոշվի այդ հանդիպումների արդյունքում, ասել է նա առ այսօր կա մի փաստաթուղթ, որը հիմքի բանակցությունների համար կամ ադրեսյան փաստաթուղթն է, ուրիշ որևէ բան գոյություն չունի։ Իրավիճակը ապրիլյան պատերազմից հետո այնպիսին է, որ բոլորի համարակում հետ է, որ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է համապատասխան մտնոլորտ։ 1 երկրորդը ինչը բաղուց ասում են համանախագանները անհնարին է առաջընթաց առանց Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության։ Այդ երկու հանգամանքը կա վստահության մտնոլորտ, որ ինչ պարունակում է նաև Վենայի Սանկտ Պետերբուրգի այդ բոլոր համաձայնությունները կյանքի կոչելը, Արցախի մասնակցությունը։ Շավարժ Քոչարյանը համակարծիք չէ այն տեսակետի հետ, թե Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները մոռացան են մատնվել։ Նա նշել է, որ հայկական կողմերն ու համանախագահները մոռացան չեն մատնել։ Այս պահին օրակարգային հարց է, թե ինչպես ապահովել բանակցային գործընթացի արդյունավետությունը ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեծ Բրիտանիան լիակատար աջակցություն է հայտնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին նշել է Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հարցերով նախարար Ալեն Դանքնը։ Ի պատասխան հարցին կարող ենք ակնկալել Մեծ Բրիտանիայի նույնպիսի սկզբունքային դիրքորոշում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, բրիտանացի նախարարն ասել է. Մենք ակտիվորեն աջակցում ենք Յակոմինսկի խմբի ջանքերին՝ ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղկարգավորմանը, եւ երկու կողմերին խրախուսում ենք բանակցային գործընթացին ակտիվորեն ներգրավելու հարցում։ Սա կարող է տարածաշրջանում տնտեսական առաջընթացի եւ լայն կայունության հանգեցնել։ Ողջունում ենք Իրաքյան Քրդստանի անկախության հանրակրվեի անցկացումը որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ մի շարք միջազգային հիմնարար փաստաթղթերով ամրագրված ժողովրդների ինքնորոշման եւ իրեն զարգացման ուղին ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի իրացման ակտ։ Հուսով ենք, որ հանրակրվեի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը կկարգավորվի խաղաղ միջոցներով, հաշվի առնելով տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը, ասված է Արցախի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկայի հայկական համագումարը եւս ողջունում է Իրաքյան Քրդստանի անկախության հանրակրվեի կայացումը եւ դրա արդյունքները, ըստ որոնց Ժողովուրդը քվեարկել է Հուսեյն Իրաքի երենքտանգների ինքնիշխան Իրաքյան Քուրդստանի մաս դառնալու համար։ Իրաքը սերնդեսերունդ քայքայված է պատերազմներից եւ Իրաքյան Քուրդստանի ժողովրդի ազատ կամքի այս խաղադրսեւորումը պետք է հարգվի որպես մարդու հիմնարար իրավունք օգնելու ավելի լավ ապագա կերտել քրդերի եւ տարածաշրջանի մյուս բոլոր խմբերի, այդ թվում քրիստոնյա ու այլ փոքրամասնությունների համար հայտարարել են համագումարի համանախագահներ Էնթոնի Բարսամյանը եւ Վան Գրիգորյանը Արցախում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2017 թվականի առաջին 8 ամիսներին նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 17.2%-ական աճ է գրանցել։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Հիշեցնենք, որ Արցախում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2017 թվականի առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 16.5 աճեր գրանցել։ Արցախում իրականացվել է արևածաղկի 2200 հեկտար ցանց, բերքավաքի աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանը։ Հատիկի համար հնձվել է 1573 հեկտար, իսկ սիլոսի 113 հեկտար։ Միջին բերքատվությունը հատիկի դեպքում կազմել է 13 ցենտներ, իսկ սիլոսի 174.6 ցենտներ, նշել է Կարեն Աղաջանյանը եւ հավելել, որ հաշվի առնելով տարվա խիստ չորային եղանակն անջրտի տարածքներում արևածաղկի բերքատվությունը ցածր է։ Երեք Ստեփանագերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի Եմարաքաղաքի համար 11 դպրոցի համատեղ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել գրական գեղարվեստական ցերեկույթ նվիրված բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի ծննդյան 95-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վահագն Դավթյանի ծննդյան 95-ամյակն ուղակի առիթ էր պոետի ստեղծագործություններին անդրադառնալու համար։ Միջոցառման կազմակերպիչ Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ Արթուր Բաբայանին մտահոգում է այն փաստը, որ Ձերքից շատ են հեռացել երեխաները։ Չգիտեմ, համակարգիչն է, թե շտեմարանով են գրականություն ուսումնասիրում, դե դա ընդհանրապես ծիծաղ է, որ ծիծաղ է ոչլաց։ Բնագիրը չեն ուզում ընթերցել առանց բնագրի հնարավոր չէ գրականություն իմանալ։ Բացի դրանից ուսուցիչը նկատում է, որ Վահա Գնդավթյանին անարդարացիորեն քիչ տեղ է հատկացված դպրոցական ծրագրում, մինչդեռ Նրա բանաստեղծությունները թարգմանել աշխարհի շատ լեզուներով, ոչ միայն մեր գրողները, իր գրչակից ընկերներն են գնահատել ժողովուրդը, նաև դրսում Վահագնդավթյանը լավ գիտեն։ Միջոցառմանը դպրոցականները հանդես են եկել Վահագնդավթյանի ստեղծագործությունների արտասանություններով։ Հավատում եմ քեզ, իմ հայր ժողովուրդ։ Քեզ, որ լեռներում այս բարձրիկ ու լուրջ ապրել ես դարեր, դարեր մաքարել, և քո կարակը միշտ բար ես պահել։ Քեզ, որ առաջին հասկն ես սերմանել, Քեզ, որ առաջին գինին ես կանել, հույսի դեմ չոքել հետանոսորեն, հարաբանել ես ողկույզ ու ծորեն, Քեզ, որ կերտող ես դարերում եղել, քարերս ձևել, շաներս պահել։ Միջոցառման ավարտին գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը դպրոցականներին նվիրեց Հրաչյա Հովանիսյանի բանաստեղծական ժողովածուներից Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԱՄՆ կոնգրեսականները ներկայացրել են բանաձև, որը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել ադրբեջանցի պաշտոնյաներին մարդու իրավունքների ոտնահարումների համար։ Բանաձևը ներկայացրել է հանրապետական Քրիս Սմիթը, դեմոկրատ Ջիմ Մակգովերնի հետ։ Այլ առանցքային դրույթների թվում Բանաձևն ԱՄՆ կառավարությանն առաջարկում է Ադրբեջանի հետ աշխատելիս առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել մարդու իրավունքներին եւ հիմնական ազատություններին եւ կիրառել Մագնիսկո օրենքը մարդու իրավունքները ոտնահարող պաշտոնյաներին պատժելու համար։ Ֆրանսիայի երկհան շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը նոյեմբերի 13-ին համերգ կունենա Իտալիայի Միլան քաղաքում տոնելու իր բեմական գործնեության 70-ամյակը։ Նշենք, որ 93-ամյա երգիչը ձայնագրել է ռեկորդային քանակությամբ երգեր ու խաղացել 9 տասնյակի հասնող ֆիլմերում։ Ֆինլանդիայի սկանդինավյան երկրների միջազգային փառատոնում լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Ջիվան Ավետիսյանի Վերջին բնակիչը ֆիլմը։ Կինոփառատոնի մեկնարկը կազդարարվի հոկտեմբերի 25-ին, իսկ Վերջին բնակիչը կցուցադրվի հոկտեմբերի 28-ին որպես կինոփառատոնի փակման ֆիլմ։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը նախորդ ամիսներին արդեն ցուցադրվել է Լիբանանում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Իրանում, Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում, Նիդերլանդներում, իսկ մի շարք այլ երկրներում կցուցադրվի առաջիկայում։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել շախմատիստ Լևոն Արոնյանին շախմատի աշխարհի գավաթը երկրորդ անգամ նվաճելու կապակցությամբ մաղթելով քաջարողություն մարտական բարձր տրամադրություն եւ նորանոր փառահեղ հաղթանակներ։ Ձեր հաղթանակը մի նոր էջ է հայկական շախմատի պատմության մեջ եւ ողջևորության ու հպարտության առիթ մեր ողջ ժողովրդի համար։ Լինելով հայկական շախմատի առաջատարը, դուք մեծ եւ արդյունավետ ջանքեր եք ներդնում մեր երկրում մարզաձևի հանրահարճակման եւ զարգացման գործում, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ։ Բարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ 17-ից 22 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան, ակություն։